gu izan gira, amekak eta erbitan, joan lau kilometrotarat bada er, er, beste bat, ivri edo lako zerbait, eta hor badia sunmin eta geopus environnement uh, bulego batzuk eta horrean doan gira harap, eskatu dugu be norbaitekin bitopatzea, eta eh, etorri zaigu eh, Sunmin eh, Sozietatearen zuzendaria. Bali eda lehen dakaria. Eta min mintzo gira zuzendariarekin, eta bon luzez, hor bon, berak du bere proiektua, tokiko interesen handikoa zela, eta horiek nahi izan dute... Uh, mintzatu uh, tokiko ejagideekin, baina uh, inork uh, ez du onartu haiekin ditzea, gu gira lehen elkartea ekin uh, mintzatzen dena, eta bax, eta bax, bon. Hori uh, bi ikastarien entzinean, guk uh, ekan jogu bon, bon, uh, zoak uh, erraten duzie uh, tokiko proiektu bat dela, et mainan guk uh, kasualitatez uh, diakindugu zoak uh, olako bai hemenaren eskaera egin duzuela, zenta 2000 ama lau eta ama bostan ez genekian, eta ez duzie inorria ipatu, guk jakin dugu uh, eh, elkarte batzen bidez hori, eta horrean ez da egia konzertazioa sekatzen duzuela, eta gainat, uh, eh, garrapen lehen bakariak igorri dizu uh, gutun bat, eskatzeko esplikazioni eta informazioni batzuk. Berak, uh, ejan digu eta hilu aldiz kazetarien entzian, ez, ez, ez, uh, kanolako gutun bat eta bax eta gutun horiek. zen da, eh, dute, eh, garrapain konzeloak, euh, guk erran dugu, kasu ezetan euh, denbora, energia eta dirua galtzen ezistezen, eta baimena hau malimaduzie, kasu ezetan ez duzi sekulan lortuko lujaren zondiuak eh, eh, e, egin, mobizapenen gatik. Eh. Haiek, sudminen badute, txegurtamen bat eginen dela, onartuko zaila, do ez, ezakite deus pixkat gubezala hemen? Et, Ez, nik, atseman ditut zalantzan uh, zirera, hor. ikusten da mobilizazioak, uh, bon, beha, zen Hor, eh, ez dira gehiago segur eh, ukanen dutela eta hor eh, ikusten zen hori. Susmatu dugu haiek ere oain eta hortako enuzez bizi importantara jende initzi zaitea lagunateko manifestalian.